Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład, for example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład. For example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład, for example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład, for example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład, for example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład, for example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt że. Because, due to the fact that. Ponieważ, z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because, owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład. For example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład. For example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności. Especially, in particular. Na przykład, na przykład. For example, for instance. Ponieważ, z uwagi na fakt, że. Because, due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory. Jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After subsequently, do tej pory, jak dotąd, until now, so far, ogólnie, ogólnie, generally, overall, co ważne, znacząco, importantly, significantly, szczególnie, w szczególności, especially, in particular, na przykład, na przykład, for example, For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed. Przed. Before. Prior to. Po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far. Ogólnie. Ogólnie. Generally. Overall. Co ważne. Znacząco. Importantly. Significantly. Szczególnie. W szczególności. Especially. In particular. Na przykład. Na przykład. For example. For instance. Ponieważ. Z uwagi na fakt, że. Because. Due to the fact that. Ponieważ. Z powodu. Because. Owing to. Przed, przed. Before, prior to. Po, następnie. After, subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now, so far. Ogólnie, ogólnie. Generally, overall. Co ważne, znacząco. Importantly, significantly. Szczególnie, w szczególności, especially, in particular. na przykład, na przykład, For example, for instance, ponieważ, z uwagi na fakt, że, because, due to the fact that, ponieważ, z powodu, because, owing to, przed, przed, before, prior to, po. Następnie. After. Subsequently. Do tej pory, jak dotąd. Until now. So far.